Matematico felicigas. Matematico separas la mensoin. Unui amas gin, aliai mal amas gin. Tamen, mondo sen gi estas neimagebla. Se oni forigus gin el nia culturo, tio retrojetus nian civilizon je jarmiloi. Verdire, la afero pri la felicio esta simpla. Gravas nur, che en la cerbo specialai felic hormonoi giuste fluas. Ilian fluadon povas instigi, lau persona gusto, tutte diversai impressoi, exemple, bela sculptajo, emoziiga melodio, virga peisaggio, simpatia visaggio, sed ancao rompigema penso construajo en la matematico. Tamen, necessas en tiu caso venci pli grandan resiston. Dum ni ciui povas giui sen iai antau condicioi belan sum subiron, necessas educado de la menso por senti tion, cio felicigas en la matematico plei multai homoi certe consentus, che matematico productas tre intensain sentoin. Ne ciui estas positivai. Matematico multe polarisas, cium apenao aliai agadoi. Tiui ciui ne shatas gin, cutime malamas gin. cae tiui ciui shatas gin, amas gin tre intense, cae travivas en la mondo de la nombroi formuloi cae pens fragmentoi tiun bonfarton de felicio cium ni ciui tiom shatas. Che matematico estas extreme utila, tio nun en la comenzae iardecoi de la tria iarmilo estas vaste conata. Ancau en nia ciam pli complicigianta ciutago, competentezzo pri matematico provigias kiel tre avantaggia. Modernai filosofoi, ec parolas pritio, che la surviva avantaggio de matematico iam superas la survivan avantaggion de la lingvo. Purai lingvo homoi ne plu comprenas nian quantezzan cae complexan mondon. Cae ancautio estas giusta eblas pripensi cion prenante la matematicon kiel instrumenton tio concernas et lauscheine plene ne matematicain in temoin au chuvi estus pensinta che existas matematica teorio ciu occupigas pri nodoi ties resultoi fin fine conducas alla string teorio en la fisico cae alportas novain vidoin en la structuron de nia mondo. Au prenu la matematican teorion pri attendo cenoi. Ec celcae el pli antauei ecconoi de Einstein estas applicablai la pulsanta movigio tien cae reen de attendo cenoi, cae montras al ni che la formo de attendo cenoi en post officioi, cun nur unu ceno anta plurai gicetoi, estas preferinda alla principo de attendado anta plurai casoi de superbasaro. Cai tio estas nur la comenzo. Ki al tigroi havas strioin, dal matenai hundoi punctoin, cae elefantoi nenion el ambau? Ki al ne Homero vercis la Odisseon, sed la romia poeto Lucretius? Ciel formicoi trovas helpe de vector adizio sian voion heimen, post multe directa curado pri chassaggio? Cion tion, cae pli, la matematico povas respondi al ni, cae ec por la fenomeno de bellezzo, la matematico liveris ec conoin, exemple, che cae cial averagiai visagioi aperas plei allogai al plei multai homoi. Au prenu partnerezzoin? Ne estas secreto che bone funcciantai partnerezzoi contribuas al vivo felicio. En long tempo studajo la psicologo cae matematicisto John Gottman disvolvis matematican modelon per quiu li attingas successo quoton de naudec procentoi ce prognosoi, ciu geedza rilato transtauros la venonta in quiniaroin. Ciel enigan materialon, li ne besonis pli ol teston pri partnerezza stresso. Malongan conversacion inter la partneroi pri temo, ciu estas controversa inter ili, post mesurado de quelcae fisiologiae datumagioi. Tiui exemploi montras. Matematico tute ne estas seca, cae teorietza. Gi estas puntega, cae veca, cia la vivo mem. Mondo sen matematico estas neimagebla. Matematico estas treege travidebla, cae democrata, Gi malcasas sia in secretoin, Gine estas granda conveno de cardinaloi, la conclavo, malanta au fermitai pordoi. Autoritatezzo, potenzo, forto, cae credo nombras nenion en la matematico. Validas nur la logica argumento, chiun ciu povas reproducti, se oni clopodas pritio. En la matematico temas nur lau aspecte pri formuloi cae nombroi, Gia kerno estas ideoi. Matematico ne estas simpla, sed principe comprenebla. Ciu comprenas iom el gi, cae neniu comprenas cion. Sed oni devas accepti gin, cae peti affablain clarigoin de la malfacilai aferoi. Intellecte el batali in aferoin, iam compreni ilin havi ideoin kiwi functias kai solvas problemoin, tio liveras grandan felicio senton. Ciu tra rompo al compreno, productas artfairajon rajon en da grand cerbo. Matematico, laula conata autoro Simon Singh, estas sex alloga, kiel neniu alia disciplino. Li pravas.